Épico. Salta el medio, ¿ok? Yeah, Me dijeron que te acabas de dejar, que el modo te engañó, que ya no crees en el amor, que andas suelta igual que yo. No sé, pero la noche está pa' de quitarnos, otro chat no que yo también quiero vacilar. Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar. Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, ya. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora.